بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine ووضعنا عنك وزرك Et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau الذي أنقض ظهرك qui accablait ton dos et exalté pour toi ta renommée à côté de la difficulté est certes une facilité. À côté de la difficulté est certes une facilité. Quand tu te libères, donc, lève-toi. Et à ton Seigneur, aspire.